Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Tell me a story. Вітаємо вас. Hello. Сьогоднішня казка про юнака на ім'я Сем який пішов з дому, аби пошукати в широкому світі щастя. Він попрощався з батьками і вирушив у дорогу. Не встиг Сем трохи відійти від дому, як почув голос свого батька, який його гукав. Батько хотів дати щось Семові на дорогу. Сем? Сем! Тат? О, Сем! I wanted to give you something before you left. Oh. Take this. Семів батько дав йому маленьку золоту шкатулку. Тільки ж дивись, сказав він, не відкривай шкатулку, аж доки не втрапиш у серйозну халепу. Її можна відкривати лише у випадку крайньої потреби. An emergency. Батько наказав, аби сам відкрив шкатулку лише тоді, коли потрапить у біду і його життя буде в небезпеці. бо шкатулка ця чарівна. Take this little box. a little golden box. It's beautiful. Thank you. Let me look at it. Wait! You mustn't open the box. I mustn't open the box. Why not? This is a special box. It's for use only in an emergency. You mustn't open the box unless you're in serious trouble. Very serious trouble. You mustn't open the box unless your life is in danger. Now remember that. It's very important. Yes, I'll remember. Thank you, Dad. Goodbye, son. And good luck. Goodbye, Dad. Так Сем ішов дуже довго, аж якось надвечір прийшов до королівського палацу. Сем постукав у ворота і поцікавився, чи не потрібні там якісь робітники. Я шукаю роботу, сказав він. Yes? Uh, I was wondering if you wanted any work done here. I'm looking for a job. Oh. Well, I could ask about it. You'd better come in. Thank you. Ти б зайшов, запропонував Семові голос біля воріт. І хлопець зайшов усередину. Аж ось двері відчинилися, і до кімнати увійшла королівська дочка. Oh, hello. Hello? Яка вродлива дівчина подумалася Семові. Який гарний юнак, подумала принцеса, і вони одразу закохалися. Oh, what a beautiful girl! Oh, what a handsome young man! <sighs> Але тут прийшов король і запитав Сема, що він уміє робити. Сем умів багато що, тож він відповів I can do anything. І я можу робити будь-що. Now, young man, I understand that you're looking for a job. Yes, I am. What can you do? Oh, I can do anything. Anything, eh? You can do anything. Good. Well, I've got a job for you. Oh, good. Я маю для тебе одну роботу, сказав король, і далі розповів Семові, чого він хоче. Я хочу, щоб перед домом було озеро. A lake, а на озері щоби плавав великий корабель. A big ship. І щоби гармати на кораблі випалили королівський салют. Гармати. Guns. І все це до восьмої ранку завтра. Right. By eight o'clock tomorrow morning I want a lake in front of the house. What? I want a lake in front of the house, and I want a big ship sailing on it. A ship. And I want the guns on the ship to fire a royal salute. What? And I want the last shot to break the leg of my daughter's bed. What? Yes, remember that. It's very important. My daughter always gets up late in the morning, and this will wake her up. Я хочу, щоб від останнього пострілу зламалася ніжка у ліжку моєї дочки, сказав король. Моя дочка завжди прокидається пізно. а це її розбудить. Після цього король перепитав Ти можеш це зробити, правда ж? Well, you can do it, can't you? You said you could do anything. Yes, but Well, I hope you can do it, because if you can't do it, you'll be in serious trouble. serious trouble. Yes, if you can't do it, your head'll come off. What? But but but Well, good night. See you in the morning. Sleep well. Good night. Uh, good night. Сподіваюся, ти зможеш це зробити, сказав король, бо якщо ні, то потрапиш у велику халепу. Serious trouble. Якщо ти цього не зможеш, поплатишся головою, сказав король, і разом з принцесою вийшов з кімнати. Сем був нажаханий, але позаяк він втомився після довгої дороги то, попри всі проблеми, глибоко заснув. А коли прокинувся, був вже ранок, доходила восьма година. Сем зажурився, бо не знав, що ж йому робити, аж раптом згадав про подаровану батьком золоту шкатулочку. what's the time? What? Nearly eight o'clock? Oh, what am I going to do? Ah, the little golden box that Dad gave me. What did he say? Don't open the box unless you're in serious trouble, unless your life is in danger. Well, I am in serious trouble, and my life is in danger. I'm going to open the box. Я відкрию шкатулку, сказав Сем, бо це і є крайня потреба. This is an emergency. Я у великій біді. I'm in serious trouble. Моє життя в небезпеці. My life is in danger. І Сем відкрив шкатулку. На його превелике здивування звідти вистрибнули три маленькі чоловічки у червоному. Вони позіхали і терли очі, а, побачивши Сема, запитали, чого прагнеш, господарю? What do you want, master? What? Master? Is that me? What do you want, master? I want a lake in front of the house with a ship on it, and I want the ship to fire a royal salute, and I want the last shot to break the leg of the princess's bed, and I want it all done by eight o'clock. You want it done by eight o'clock? It's nearly eight o'clock now. You haven't given us much time, have you? This is an emergency. I'm in serious trouble. My life is in danger. Oh, very well Трійко маленьких чоловічків були незадоволені тим, що їх розбудили. Небагато ж ти нам дав часу, правда? сказали вони, і на цьому вилетіли у вікно. І одразу по цьому Сем почув, як гармати випалили салют. Він кинувся до вікна. Guns! They're firing a salute. Oh! There's the lake in front of the house, and there's the ship. and the last shot must have hit the leg of the bed and woken the princess up, because there she is leaning out of the window. Phew! I've done it! Just in time! Якраз вчасно сказав Сем. Маленькі чоловічки зробили все, що він їм наказав. А тим часом вони повернулися і сказали наступного разу, як тобі буде щось потрібно, дай нам на роботу більше часу. There you are! you want us, Master. Give us more time to do the work. Yes, thank you. Thank you very much. І на цьому маленькі чоловічки заскочили назад у шкатулку, поукладалися спати і закрили кришку. Король був дуже задоволений тим, як Сем упорився з його завданням, а принцеса подумала, що Сем просто чудовий. Wonderful. А батькові вона сказала: Я хочу за нього заміж. Ха! Very good. Oh, that's wonderful. Oh, Daddy, he's wonderful. I want to marry him. I uh, want to find out more about him. We don't know enough about him yet. Я хочу про нього більше дізнатися, сказав король. Ми ще недостатньо про нього знаємо. А Семові він сказав. I'm very pleased with what you've done, and my daughter wants to marry you. Oh. Do you want to marry my daughter? Oh, yes, yes. But I don't know enough about you yet, so I want you to do something more for me. Я хочу, щоб ти зробив мені ще щось, сказав король. Моїй дочці потрібен гарний будинок, у якому вона могла б жити. А відтак король сказав Семові, чого він хоче замок. «A castle?» Замок посеред озера на 12 золотих стовпах. «Twelve golden pillars». І все до восьмої ранку наступного дня. My daughter must have a nice house to live in. So, by eight o'clock tomorrow morning, I want a castle. A castle. Yes, I want a castle in the middle of the lake. A castle in the middle of the lake? Yes, standing on twelve golden pillars. Standing on twelve golden pillars? And I want it done by eight o'clock tomorrow morning. You want it done by eight o'clock tomorrow morning? Right. And if it's not done, your head'll come off. Oh? Yes. If you can't do it, You'll be in serious trouble. Якщо ти цього не зробиш, тобі буде біда, сказав король, залишишся без голови. І знову Сем вирішив відкрити шкатулку та покликати на допомогу маленьких чоловічків. Але, як і минулої ночі, він глибоко заснув, а коли прокинувся, була вже за кілька хвилин восьма ранку. What's the time? Oh no, it's nearly eight o'clock. I must open the box. What do you want, Master? I want a castle in the middle of the lake standing on twelve golden pillars, and I want it by eight o'clock. You want it by eight o'clock? It's nearly eight o'clock now. You have much time have you? Why don't you give us more time? This is an emergency. I'm in serious trouble. My life is in danger. Oh, very well then. То й добре, сердито сказали шкатулкові чоловічки, вилітаючи у вікно. І якраз як доходила восьма година, посеред озера став замок на дванадцяти золотих стовпах. Король був дуже задоволений Семом. Добре, сказав він, Тепер можеш одружуватися з моєю дочкою. Справимо весілля наступного тижня. Very good. Now you can marry my daughter. You can marry her next week. Next week? Oh, thank you. Next week. Oh, that's wonderful. Сем і принцеса дуже зраділи. Та казка цим ще не завершується. Далі буде. Але це вже наступного разу. А наразі ми прощаємося. До зустрічі. Goodbye. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua